50 languages. 11 11. เดือน Els mesos. มกราคม Gener. กุมภาพันธ์ Febrer. มีนาคม Mars เมษายน Abril พฤษภาคม March มิถุนายน June มีอยู่หกเดือน Això són sis mesos. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม gener febrer març เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน abril maig juny กรกฎาคม juliol สิงหาคม agost กันยายน setembre ตุลาคม octubre พฤศจิกายน novembre ธันวาคม d e c e m b e และยังมีอีกหกเดือนด้วย Això són també sis mesos. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน juliol, agost, setembre. ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม octubre, novembre, desembre.